Jakin behar da, eh, laborantza gambara mailan, dekretu bat beraz jalgida eh, maiatz eh, undaro hortan, nun dekretu hortan lehitzen alden, region delako horien laborantza gambarak diela nagusienak. Ikusten dut, departamentuko laborantza gambarak zinez aholduak diela. Bon, guretzat izanen da edo Bordele edo beraz Limoges, bon, asko urrunda, beraz gauza horiek uh, dira eh, lekuan berian antolatzen balima gira. Eh? Eta hortakotz beraz plantan ezagri dugu eskolegiko orientabide batzorde bat. Batzorde horrek egiten du lotura urbiltasunean laborariekin eta azlekin, baina ere Itaniako beraz eh, regioniarekin, eta beraz nuvel dela delako laborantza gambararekin. Bon, pundu nagusietan bat eh, denek eh, ekartzen duena duguna da eta eh, lujaren kureantza. Bon, ja, jakinez guretzat, luja dela laneko tresna bat, eta gio orokorki hartuz ekonomia, ekonomia mailan, beraz, lotura behar dugu egin ere laborarien artean eta industri edo e, tipi edo handien artean, hori ere, eta gio bon, ingurumenari lotua diren gauza batzu ere. Gauza zinez txuena ere, izanen da nola e, gu laborariek e, e, kostaldeko jendeari begira, nola jende horiek e, komprentzen daituzten gu. Hori da ere lan bat e, egin beharko dena.